Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Bapak Sutrisno dari Desa Kelampok Kapas, Bojonegoro. Iki cerita kasunyatan opo sing tak weruhi. Nalika iku aku oleh tugas teko guruku. Aku digongkon poso nglalar utawa mlaku suwengi sedina ing dina Senin wage malam Selasa kliwon. Tak wiwiti mulai jam 5 sore. Aku mlaku arah Balen itu tembus Sugiwaras. Bareng wis jam 8 bengi, aku mlebu ning alas dalan Sugiwaras tembus temayang. Ing tengah-tengah alas, aku diuri bangsa arus kang macem-macem. sing gudu aku Tapi aku tetap nerus nolaku. Tembus temayang jam sulas bengi aku ngulon. Nerus kelaku arah buburan. Tekan buburan, aku melaku ngalor sing arah dander. aku mlebu alas ndander duwe ati grogi mergo eling nang balung panggang ana bangsa alus akeh tengah-tengah alas aku meruhi bakul bakso nang ati mosok tengah wengi ana bakul bakso liwat bareng tak pelingaki bakul bakso iku ilang ketemu meneh wong papat main kertu ning tengah dalan aku terus saya melaku Bareng aku melengak wong papatiku yo gak ana meneh. Teko dalan napi minggok nang balung panggang, ana wong tua jempor, tak lewati. Terus aku melengak yo ilang meneh wong iku. siji wengi pas aku semende ing baduk utawa bub sing nang dalan pas balung panggang aku weruh kang dini sakut klopo nyebrang ratan aku kaget terus aku ngadeg golek wit gedhe banjur aku semendi nang wit iku aku ngamalno mantraku Dewi Sutresno mijil panguasane nyuyu rumpung temrungsung sak jroning lesung alu pinutu dadi telu ya aji kusi semoro bumi paringane sang yang betoro besuki sakti dadi si sun pandeng gumilang sinaring cahyo peperayangan katon tinonton sak jeruning panyalangku eh ya aku si sutrisno sumingkir sumingkir opo kang olodo lungo opo ora becik sumingkir sumingkir sumingkir sumingkir Betang kalau podo lungo Sing orang kecil podo sumingkir Sumingkir ojo ganggu Bocah-bocah Iku mau montro sing tak wacake Banjur ula iku ilang Sing dadi kaget atiku Wit sing tak sendeni muni Panas, panas Banjur aku mikir, suara tekan di ku sing muni? Jam loro bengi aku neruske laku tekan tengah-tengah alas lori balung panggang. Aku leren nyuyuh, kaget koyo ngopo nang arepe ana wong lanang kebrekan wit jati. Wong iku sambat njaluk tulung terus tak tulungi wong lanang tuwek iku. Banjur aku diwenehi gaman cilik, tak gowo gaman kuwi banjur tak padhai tas. Aku arep pamit karo wong lanang tuwek iku banjur ilang gak weruh parane. Terus aku mlaku maneh isih nang alas kidul ndander. Aku ngeti sinar abang tengah dalan terus tak parani sinar iku mlebu ana ing wit gedhe pinggir dalan. Banjur wetiku tak sendeni karo ngamalno mantraku iku meneh. Ulun Sutrisno mijil panguasane Yuyu Rumpung kemrungsung sak dirining lesung. Alu tinutu dadi telu, ya ajiku si semoro bumi paringane Sang Hyang Betara Besuki. saketi dadi siji sun pandeng gumilang sinaring cahya peperayangan katon tinonton sakjroning panyawangku eh ya aku si Sutrisno Aku kaget, sakwisi aku ngamal no montro, ono suara muni pating jelerit sambat panas. nang atiku muni kene opo angger sing tak sendeni karo ngamalno mantraku kok ana swara sambat panas opo iki pengaruh laku sing tak lakoni yen aku rampung mlaku sungi sedina bakal takon marang guruku sakwise iku aku nerusno laku menyang arah dander aku metu saka desa dander jam setengah papat isuk banjur aku nerusno lakuku karo ngenteni wektu magrib. mung iku crita sing tak alami anggonku mlaku nang tengah-tengah alas mbubulan dander songko aku bapak sutrisno perampok kapas Bujonegoro. Anda bersama tim Cima.